Apunta y dispara sin compasión. Llueve la bala sin dirección. Far. 602 más una corona y prende un blon kiosco no quedan punto 10, solo quedan oxi. Se enganchó la cortilla, le hizo efecto la dosis. Ya le está entrando la fe, se ve monstruo y sufre psicosis. Está sudando y la sangre caliente hace que le salga el demonio. Su corazón lleno de maldad lo motiva que se llene de odio. Y sale sin miedo a la calle a cazar y a marcar territorio. Dispuesto a robarse una vida que mañana le harán velorio. dispara sin aquí yo tiraba y no sabía para quién. a la a plena luz del día se escuchaba gritando a alguien. Y lo que el chamaco no sabía que la víctima andaba acompañado. un infante apenas cinco años que estaba en la parte de atrás sentado. Y las balas perdidas cuando detonaron al pobre niño alcanzaron. Nunca vieron cuando le tiraron y su vida se la arrebataron. aquí en la cruda realidad Lo del chico no te la viva que tú no eres Superman Una herramienta no te hace más hombre, tienes que bajarle Haga como el de esta historia que ya se le hizo tarde Pinta y dispara sin compasión Llueve para borrar todos mis pecados. En la noche del 23 de mayo fue el día que perdí a mi hermano. Todavía lo lloro, al igual sus hijas. En mi mente quedó estampado un rostro, en mi pecho un corazón roto. Si enterrar el brother fue difícil, ¿cómo es que se le explica? Una madre que ahora sufre, un dolor que no se le quita. Mi papá sufrió en silencio, a veces escuché cuando lloraba. Discutiendo en oraciones, clamando a Dios para que él le hablara. Conocí la rebeldía, le di un beso en el hocico. Yo pensé en vengarme todos los días, darle con la 4-5 ruido de los neumáticos. Le metí en pleno tráfico, en sus ojos vi el pánico, todo se hizo más trágico. El niño en sus brazos, sangre en sus labios, otro inocente muere en el barrio. Hoy lo recibe Jesús, su espíritu viaja a la luz, lo malo siempre se repite, el próximo puede ser tú. Farro, se dice que la vida es una tómbola, pero eso no justifica el que tengan que morir gente inocente por la falta de tolerancia, por la falta de diálogo. La vida es una y hay que aprovecharla al máximo. Hay tiempo para mal, hay tiempo para odiar, pero el tiempo que no recuperamos es el que se nos va de las manos.